Arne la cefido, live Norderstorm. Tegmento metado estis unu el la laboroi, cion liberuloi cae sclavoi povas fari cune. Ciam urgias, multai devas helpi. Ciam veroi estas ricoltendai, ciam la viando de bucitai bestoi estas portenda al la villaggio, cae ciam la greno estas ricoltenda, tiam liberuloi cae sclavoi laboras cune. Ciui laboroi, ciui relatas al armiloi, chasado, milito, cae laboroi cun hakilo au trancilo, cio tia estis reservita por la liberuloi. La monotonai cae pesai tascoi, tiri la plugilon, ciam la cevaloi ne suficias, melci, fossi stercon, tiri hacita in arboin alla la villaggio, tio estis la laboro de la sclavoi. Estis villaggioi, cie la disdivido inter sclavo cae liberulo estis ec pli rigora. Tie liberuloi cae sclavoi apenau povis fari ion a incune, ec malpli tolereble estis, che la liberei infanoi ludus cun la sclavidoi. Tieci en la villaggio la differenzo ne estis same granda. Eble tio dependis de tio, che lia patro Björn, quiu estis cefo de la villaggio, exigis al Gudrun, filino de liberigita sclavino. La avino de Arne seque estis sclavo, ciam si estis infano. Ciam si farigis iuna virino, Torsten, la avo de Arne, tiel enamigis en la sclaviunulinon cun la brunai oculoi, che li neniam successis cesi pensi pritio, che si farigios lia edzino. La patro cae la patrino de Torsten unue rifusis permessi al sia filo edzigi al sclavino. Ciam passis iaroi, cae la filo ne volis interesigi pri aliai virinoi, ili ne eltrovis alian rimedon ol cedi. Torsten edzigis alla la sclaviunulino, sed si devis shanci sian nomon. Si nomigis Siv, cae tiel ricevis nomon de libera virino. La alian nomon, kiu estis fremda cae necomprenebla, oni neniam pluraitis mencii, cae ancau arne neniam audis gin. Verdire ne estis la intenso, che li, la cefido, scius, che lia avino estis simpla sclavino. Racontis la veron Gunnar. Li audis tion de sia patrino, cae li racontis al Arne. Ciu vi venas nur nun, Arne? Plei lasta el ciui, diris Rolf, la patro de Gunnar. Ciui ridis. Yes, mi venas la lasta, diris Arne. Mi devis bone dormi post la festeno. Gi dauris gis malfrue. Au cion opinias vi? Ciui ridis de nove. Arne ne indignicis, ciam Rolf scherzis. Rolf facte estis maestro pri scherzado. Ciam Arne estis malgranda, li facile malgioigis pro tiui scherzoi, sed ciam li maliunigis, li comprenis che la plei bona maniero eviti esti incitita, estas nur daurigi la interparolon, quasau nenio ocasis. Ču mi povas helpi pri io, daurigis Arne. Mi dubas, diris Rolf. Mi credas, che ni estas suffice multai tieci la foino baldau el cerpigios, cae la tegmento baldau estos preta. Vi povos iri al grand monto, por informigi, ciula alcido, quius sin forsavis hierau, estas tie. Gi eble circau vagas, ni certe besonos ancorau idon, fumagita alcviando estos usebla, ciam alvenos la vintro. Laboro donas bon staton, mal laboro mal saton. Certe, diris Arne, mi iros. Arne iris ala la pasteio. Li circau rigardis por vidi, chu trumbe estas proxime. Li ne estis ce la tegmento metado. Cia li nun povas esti? Se patrino gudrun excius, cia li malbon tractis trumbe, Arne cae Ilva estos riprocitai. Patrino volis, che la sclavoi ne estu malbon tractitai. Pri patro estis same. Li neniam intervenus, ec se la ludoi iam farigius crudai. La sclavoi iel el turnigiu, tiel cutime diris patro. Ciu trumbe ie cascigis apud ogrolago? Arne comencis curetti estis multe da stonegoi, cae blocoi proxime alla la captofossoi. Inter la blocoi estis multe da casceioi. Eble estus pli bone controli, ciu trumbe estas tie. Oni certe ne timu prili, li certe el turnigios, sed se li ne revenos alla la villaggio vespere, patro mal tranquilligios, che li fugis, cae tiam certe iu el la knabinoi el babilos tion, Cio okazis, kai tiam oni ne scias, kio okazos. estas pli multe costa ol bovino, kai patro ne estos compatema, se trumbe estos for. Prefere bone sercilin. Tie estis la plei granda bloco, kion oni nomis giganto jeto. Lage maliunulo i racontis, che giganto iam jetis la stonegon al homa villaggio unu flanco estis tiel cruta, che ne estis eble grimpi suprentie, sed la alia flanco estis declivo, cae arne pene povis grimpi gin. Plei supre sur la bloco staris arne. Li strecis sin, cae clopodis plilongigis sin, ciel eble plei multe. Li circaurigardis. Trumbene estis ce la lanza arbostumpo, line estis videbla sur grand monto, cae anca unemal supre ce ogrolago, arne turnigis ala la margolfeto. La blocone estis plei bona loco por bone vidi la maron. Pli bone eble estus iri ala la golfeto. Trumbe certe staros tie, jetante shtonoine en la aquon. Chiam li nur ploris gis fine, ne estos malfacile re iri cune al la vilaggio.